Maiatzaren bederatzia gaurkoan, egunon peio? Bai, egunon deneri. Eta gaur, Felizia Olabe Salabegi, dugu aipatuko. Sortu da mila sortzi eunta ogoita emezortziko maiatzaren behatzian, eh, gazte izen. Clemente Olabe eta Fernanda Salaberi dira bere burasoak eta alaba bakarra da. Aita enpresari aberats bat zen, aberastu zena funtsian, eh, astapenean etzen onbeste aberatsa. Ez dakigu nola aberastu den, eh, batzuk diote gazteizen antolatzen zituen eh, pilota partida batzuera esker diru itzela nunbait lortu zuela. Gazteizen uh, eh, sortu den nunbait lehen eh, kafetegia uh, ideki zuen ere, El Universal uh, deitzen zena, hori mila sortzeun eta bian. Gero hotel bat ere irekiko du, dantzaleku bat, Eta, ejan behar da ere, gorbeiatik ekartzen zen uh, izotza hirirat, gazteizerat, uh, udal kontsesioa lortu zuen ere. Beraz, orokorki aberatsa eta aktivitate desberdinak bazituen. Uh, ejan behar da, mila sortzeun eta irurgoita amazazpian, uh, babes leku bat, Andre Maria, uh, deitzen dena, ideek izuela. Felizia atik, bizi pribatuan gauza zailak bizi izan zituen. Bai, eh, ezkondu behartzen, eta bere esenak gaia zendu zen, ezkondu haintzin. Eta gero bere ahemana oztu zuen pixka bat burasuekin, zenta mm, Federico Gomez salamankar batekin ezkondu zen, hori mila sortzeun eta berroita eta hori bere burasuen eh, baimenarik gabe eta salamankar hori, eh, Federico Gomez beraz, aktivitate desberdinak eba zituen, eta zuzen zen zuen partikulazki Bartzelonako eskola nautikoa. Beresena jarekin, eh, Felicia joan zen Bartzelonara. Ez gauza handirik, eh, han bizi zituen eh, gauzer buruz, Aldiz, bere idatzi zituen olerki batzu, horiek atsemanak izan dira, eta hola jakiten dugu alaba bat bederen edo bi galdu zituztela. Barcelonatik itzultzen dararik, mezen prozesu batean hasten da? Itzultzen da Barcelonatik e, eh, gazte izera, eh, eta hor biziko da, mila sortzeun talarro goian. Eta hor eh, bere burasuen gandik lortu zuen dirua, bazuten, beraz, Ba, eskaintza desberdinetan era biliko du. Gero, eta ikan behar da ere, Felizia hiltzen delarik, zendu delarik, bere abokatua, arabaja zena ere, eh, bere abokatuak beraz, eh, bere azken nahiak beteko ditu ere. Beraz hor, eh, egitura edo elkarte nunbait hainitz lagunduko ditu. Sortuko du adibidez eskola bat hauk pobreentzat, Gero egiten alda ere pilota leku bat eh, eskaini zuela gazteizeko erriko etxeari, eh, San Prudentzio deitzen dena, baita ere eh, gauza iniz eginen ditu. Eliza katolikoarekin lotura berezia bazuen ere? Bai, pentsatzen alda, beraz, katolikoa zela, eh, praktikantea, eta diru laguntza hainitz zuzenduko ditu Elizari bada santutegi bat, eh, aski ezagutua, gaur egun ere estibalitz, Han adibidez bi kapera eta eraikin bat uh, eginen ditu, eh, edo lagunduko du egiten. Gero gazteizeko katedralean ere obrainitz dirustatuko ditu. Gero lurrak emanen ditu ere Elizari eh, ikastetxe bat, eh, gaur egun gazteizen atxemaiten den beti ikastetxe handi bat eraikitzeko, deitzen dena korazonista nahien eskola. Ah, bada sare bat ere gualdean, korazonistak ditzen direnak. Eta klarixen, diek dira xerora batzu, klarixen eh, konbentua ere, dirustatuko du eta zitzen delarik berazan zan hilobiratua izanen da. Egan behar da obra batzuk izanen direla, eh, komentu hortan, eta bere gorpuzkiak galdu dira eh, obra horiek eginak izan direlarik. Zendu da beraz mila behatzeun eta hamabian eh, hirurgoita hamala urtetan. Felizia Olabe salabegiren ezagutza egin dugu gaurkoan peio begi berri mileskerreta elduden aste arte. Bai, entzuleak elduden aste arte.